Egunon guzier ongi etorri aurren saio parte hartzailerat berriz ere, eta horretarazten dauzuet, zuen ekarpenei esker osatzen dugula emankizun hau, beraz ez du da, elarazi zuen etxeetatik grabatu kantuak, ipuinak, bertsuak eto beste, gure puntu irratia abilua gemail puntu komerat. Whatsappez ere igor dezakezue 06 ogoita amar, 0 zazpi larogoita amasei amar zenbakirat, eta telefonoz ere grabat dezakegu. Gaur ere, maite landart, beskoiztara gurekin izanen da iru ipuinen kondatzeko, manes eta piztiak, kornelio eta peio eta sorgina, eta baigurritik eginen zauzkigu kantuak Eneida eta Laurentz Anaierrebek, suriko eta astiria mendian kantuen zatiak emanen dauzkigute eta azkainetik jareren bertsuen gozatzeko para daukaren du. Eta saiounen abiatzeko bertsolari bat agurtuko dugu, azkaingoa dugu jare eta unek bi bertso prestatu dauzkigu, Azkainen Aimar Karikari esker bertsuetan segitzen aldutela WhatsAppez azpimarratu dauku bere mezuan jarek, eta atzo endaiako piratak Aimarren ikasleak ere entzun genituen, gaur beraz zure aldi jare. Nolakoa da zure etxeko tejaza, nere etxean bada pila batzu aitza. Baloina blokatzean behar dute egatza, ala ere nahiago, azkaineko plaza, ala ere nahiago, azkaineko plaza. Aste azkenero gu konten gira hemen, bertuak egitean pozik naiz bederen. Lai, lai, lai, pozik naiz bederen, lai, lai, lai, pozik naiz bederen. Ala ere kobidek ez nauni laguntzen, baina saiatzen alge hori eramaten. Lai, lai, lai, hori eramaten, lai, lai, lai, hori eramaten. Miresker jare, bi bertso hauek emanik. Eta jakin elduden asteleenian, ama saio berezi bat bertso laritzaz, aimar karikaren ikaslean bertsoak entzunen ditugu. Egoera berezi hontan, aurrek doakien saio parte hartzailea euskal irratietan. Goizeko amak horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu, kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo Wave formatoan, edo guk telefonoz grabatuz. puntu gure.iratia abildua gmail.com erat igurriz, zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zain gaude. Eta egungo lehenbiziko ipuina, manes eta pistiak maite landarten haotik entzuten dugu. Manes eta pistuak, edo abere basak. Gau batez, otso lagua jantzi zuen manesek. Eta hainbat gastakeria egin zituen, eskuin eta ezker. Lasterkatu zen, pinturen gibeletik sukaldea. Otsoaren horroa eginez. Gero egon gelan denak uzkali zituen. Ama kesu batean erantzion piztia ez bestea. Eta manesek erantzun zuen. Uah! Janen zaitu temazte gastoa. Eta amak asege batean erantzion. Doa noe da, afaldu gabe, hola mintzatzen otidea ama bateri. Manes, bere gamaran, triste egon zen. Eta gero, indar batean, oiane bat sortu zuen gero eta handiagoa, zuhaitz handi batzuekin gelako paretetan. Bere gela etzen gehiago gambara, bat beste mundu berri bat jurtu zen. Eta itxasuntzi bat ere gintzen manesen txika, eta abiatu zen gau eta egun piztiak bizidiren lekura buruz eta abere basak bizitiden lekura heldu zenean, porro alimalek eta hortz garraskek agur, agurtu zuten. Manesek iso erran arte eta ez arte segitu zuten. Iso! Oiukatu zuen. Bere begi horiak kliskatu gabe. <clears throat> Begiratu zuen eta abere basek izitu nahian erantzien berazela piztuarik handiena. Eta jola zuten iztu emerreke izendatu. Gero oiu batez erantzuen. hasta di la festa! Untsa jostatuz ondoan, manesek erantzuen. Aski da guai! Eta oera igorri zituen, afaldu gabe. Eta manesek abere basen erregea aspertu egin zen, bakardadean. Maitatuko zuen leku batean egon nahi zuen. Orduan, munduaren beste aldetik senditu zuen usain goxu bat. Zerrote da hori? Heldu zitzaiola sudugaren azpira? Eta hor, pentsatu zuen ez zuela gehiago piztiak bizi ziren lekuko errege izan nahi. Bainan, abere basek oiu egin zioten. Ez joan, ez joan, ez zaitezela joan, otoi. Zen egingo zaitugu, hainitz maite zaitugu. Eta manesek erran zuen. Boz, arduzen batean, ez! Piztuek horro eta garrasia eta haginen kajaskak egin zieten. Begi izugarriak zabalduz eta aztapaja zohotzak erakutsiz. Baina, manesek unziratu egin zen eta adio erantzien. Ibili zen gau eta egun bere geladaino. Eta zer ikusi zuen? Hantzi zeukana afaria eta bero beroa zela oraindik bere gambaran ere bea alabazan edo ez bazan sardarila kalabazan Maite landartekin esegituko dugu laster, Cornelio eta Peio eta Sorgina kondatuko dauzkigu, anartean peskoitzetik, baigu girat, joanen gira, eneida eta laurentxena gurtzera, laurentxe kastiria mendian manespagolaren kantuaren zati bat emanen dauku. Horrez nahi eta kantateko dauze, tarriak leho leho. Ahriak leho leho, mendi mandan doatzi. Aize Deituz gora gobeti Baizola egeketan Denak lotan sartzen dira Zaina mutxua zautan Gaba jaustet me dira Mirezker laurentz eta zure ahibari emaiten diuzu mikroa orain. Eneida, zuri. Egonan, eneida daitzen iz, xuriko kantua kantatuko dauzuret. Metegiko sakura zango zeha inez makura, barga balu ze mutuja, lagutik urbile Urte barura, zerrentzen zantok Amak tipitik utzia, ez beazia, Xipar jainez joxia, uli egia tena asia Xurikak bere bizia, ula dira man guzia Mai petiko koriko, begira dago xuriko Akto azaltxo balnoiko, ote zailan eroriko Nau emaiten doan nartik diostiko Esker mira baigoriko eneida eta laurentzi. Egoera bereziuntan, aurrer doakien saio parte hartzailea Euskal ratietan. Guizeko amak horrenetan itzordua, zuen lanen entzunarazteko aukera beraz, etxetik prestatu kantu, ipuin, bertso, olerkiak edo beste. Grabatzeko bi aukera, zuek eginez eta mailez bidaliz, MP2 edo WAVE formatuan, edo guk telefonoz grabatuz. Seetasunak gure puntu iratia abildua gemail puntu komerat zuen proposamenen eta zergatik ez sorkuntzen zein gaude. Hauren saio parte hartzailea beraz euskal jatietan eta una bigarren ipuinaren tenorea maite landarten bidez beti Cornelio. orain Cornelio Krokodiloa Egun hartan, ahotzak zabaldu zirenean, krokodilo kumeak ibaiaren baztegera leratu ziren. Kornelio ordea, xutik ebeliz, atera zen ahotzetik. Beti xutik egoiten zen. Indartu zenean, ere gutxitan jartzen zen bere lauzangoen gainean. Sutik izan ez gero, beste krokodiloak baino gauza gehiago ikusi zituen. Sasien gainetik haratago gauzak ikusteko gainaiz egan zuen. Mainan besteek egan zuten, eta zer adantaila da horrek, du horrek, ahainak ikusten ditut urgainetik zuen korneliok. Bai, eta zer, errantzuten bestek asperturik. Eta hala, egun batean, Cornelio kesatu eta erabaki zuen joaitea urgunago. Luzek abe, simino bat ikusi zuen. Bi hanken gainean ibiltzea badakit, erran zuen Korneliok biziki harro. Eta uruneko gauzak ikusteko gainaiz. Ba, nik buruz behera jartzen badakit, erran zuen tximinoak. Eta bustanetik dilindan ere badakit. Kornelio txoratuta egon zen. Errazo tximino, erakutsiko didazu hori egiten, galditu zian? Me bai, nahi baduzu, erantzun zuen tximinoak, baina gogotik lan egin behar duzu, helzeko, eta laguntza pixka bat ere bai. Zorneliok gogotik lan egin zuen tximinoaren azpi laberen lanen ikasteko, eta tximinoak urbiletik laguntzen zuen. Azkenik, ikasi zuenean buruz behera emaiten eta bustanetik zintzilikatzen, Cornelio bere buruaz biziki harro itzuli zen ibaiaren baztegera. Begira, erantzien, buruz behera badakite goiten. Eta zer, erantzioten bestek, eta bustanetik zintzilikatzen badakit, erantzien Corneliok. Bainan bestek, eskopeta gehiago zimurtuz errepikatu zuten. Eta zer, kexatu eta penarekin, Korneliok siminuaren gana itzultzea deliberatu zuen. Baina, bizkara eman zinean, gibelera begiratu zuen, eta zer ikusi zuen, hantxe, besteak, saiatzen zirela, bata bestearen gainean jartzen, buruz behera jarri nahian eta guztanetik zintzilikatzeko gogoarekin. Kornelio irritipi batekin urrundu zen. Geroztik, ibaiaren bazterreko bizia etzen gehiago lehen bezala. Arrunt aldatu zen. Halabazan edo ez bazan, sardadila kalabazan. Kornelio beraz entzuten ginuen zurekin maite landart, istantarte, peio eta sorginarekin maite naukuzu itzordua eta jastabat bezala jadanik sorginen giroan sartzeko ere zenituzten esne beltza. Oduka. kantu honen bidez begi kliskainoa eta beroa ikastolako haur irakasle eta laguntzaileer ihaut erienkari eman zuten ikusgarria gogoan hartuz eta azken ipuina beti maite landartekin aintzineko kantuari lotzen aldugu peio eta sorgina, zuri maite. Irugarren historioa dut peio eta sorgina. Egon batez eta aldi bat baizik sorgin beldur garri bat zen oianean herritik urbil. Eta herrian, aitamek haurei egaiten zuten. Ez urbildu oianetik, zeren sorginak harrapatu eta janen zaituztete. Denak sorginaz beldur ziren. Denak salbu peio igela karapatzen zituen, benzeetan, behien gibeletik lasterka ibiltzen zen, borrokan lagunekin aritzea gustukoa zuen. Ez zuen deusen beldurik, eta hausarta zen. Oianeko sartzean, sakarondo eder bat bazen, eta goiz batez, eio joan zen zonbeitzuren biltzera sobera ederak ziren, eta gogoa emaiten zien biltzea. Arbola gainean igo eta adar batean jarri zen eta sagar baten hausikitzen hasi Denbora berean, eiok sorkin zaharra ikusi zuen oianetik ateratzen. Arrun konkurtua, ideak, koropilatuak, sudur luze luze bat, ahoa biurtia eta aztapa handi batzuekin. Peiok bere ala ezagutu zuen eta kantu hau asmatu zuen. Lai, lai, lai, lai, sorgina ez nahi zutaz beldur, lai, lai, lai, lai, lai, sorgina ez nauzu atzemanen. Peioren biltzeko, sorginak erantzuen amultzuki. Ze kantatzen duk ez nauk gastua, baina argunt zahartua. hori guziek untsa honak ditaizkek, emaiten aldatak bat. Piok, entukitik igortzen jo batio. Santisima tapurillo, lurera erori da, eta nere dizkarrak soberan ni egiten ditak. Bilako toi horienetako, peio arbolatik jausten da, eta sagarra biltzen duelarik, sorkinak lepotik hartu eta bere zakuan sartzen du, frist, soka batekin hesten du. Aha, ze uste duk, hautzaga untsa bildu haut. Sorkina oianean barna, biziki barna, kogitu zen, iriz eta trufatuz. Kroki kroka, ni naiz maltzurena, kroki kroka, ze asea eginen dudana. Zakuaren barnean, biok beldur zuen, inun beltza zen, eta bere bihotzak jotzen zion papuan, zanpa-zanpa. Bidean, sorgina gelditu zen, pisa egiteko, eta zakoa pausatu zuen eiok sokinaren ugatsak uguntzen zirela entzutean bere sakeletik, kanibeta ateratu zuen zakua irekitzeko. Ero, zakuan sartu zituen ostu eta adar eta enborzati bat eta lasterka urrun zen. Sorkinak berri sartu zuen zakua bere bizkajean, teos gabe. Etxean uartu zen, eiok enganatu zuela eta kesu jartu sartu zen. Deu, hu hau madari Biluko hau ba, estaldi batez. Iegun berantago, dio sakar gainean sakar jaten ari delari, sorkina oianetik ateratzen ikusi zuen. Eta berekantua kantua egin zion Lai, la, lai, lai, lai, xorkina ez naizutaz beldur. Lai, la, lai, lai, lai, ez nauzu atzemanen. Xorkin biurria, belauniko erori zen ejanez. Badu hiru egun ez dudala teostean auja. Ekarradak sagar bat otoi, otoi. Ez ez ez, ez du balio, ez zaitut sinesten, erraiten jo harrapatuko nauzu joan den aldean bezala. Baina ze uste duk joztatzeko zian, ni amikatua nauk, otoi, ekarrak sagar ba. Ekartzen dizut, erantzion peiok, baina itzeman behar didazu ez nauzula hartuko. Ados? Ados. Ai bai, erantzun zuen. Eta peio arbolatik jautzi orduko, sorginak Frist, jartu zuen zakoa. Aha, orain, hor naiz, hor ene Sorgina badua oianera, oianaren barne barnera, zampa zampa, erbia iriz eta kantuz. Koki ni nina izmaltzu gena, koki koka, zehaseaginen dudana hainan bide luze horren egitean, sorkina akitu zen. Eta arbola baten azpian, pausatipi bat eginen zuela, etzan zen. Zuhungak entzun orduko, peiok berekanin beta hartu zuen, idikizakoa eta barnetik ateratu. Harrabotxik egin gabe, harri batzuk ezagi zituen zakuan eta lasterka eskapatu. iraz zartu zenean, bere bidea berri zartu zuen teus ikusi gabe. Etxeratu eta zorgina ohartu zen pilok enganatu zuela. Ze kesu hartu zuen. Deuru haur madarikatua, iluko hau ba, bestaldi batez oiu eta sakrez bere txola inagozitzen. Hortik landa, sorgina barrandan egoiten zen noiz peio agertuko zitzaion. Eta goiz batez hori gertatu zen. Eniki niki peio eta zurbildu zen eta frist sakuan sartu. Ha ha, ez haiz kantuzari oraina erran zuen. Eta hemen digoiti ez hautu usten, irritarkaila batean. Erran zuen. Sorgina bazioan oianera, oianaren barne barnera. Eta kantua hartu zuen. Kroki kroka, ni naiz zurena koki kroka, ze asea eginen dudana. Arrun perotua, bere aztaparrak torratuz errantzion. egorditan labean gorriturik janen haut. Labea beruadiat, sarrabi barnean. Ados, errantzuen peiok, baina ez dakit nola egin behar dutan. Zetetelea, egungo aurrek ez dakite deus, erakutsiko daiat, pola egiten duk. Unkurtuta, bere burua labean sartu zuen. Eta bere ala, peiok eman zion osteko bat ipurdian. Orduan, sortina labean sartu zen. Eta peio etxizion atea eta pusatu kisketa. Sorgin gastoa labean errezen, zen. Seko. Errian, peiok deneri jakinara zizuen. Sorgin erik etzela gehiago eta festa bat antolatu zuten horren ospatzeko. Entzuleak laste jarte, egon barnean pestuki gure iratziaren entzuten. Hola dugu gure artean lotura egitena. esker maite landart, bihar Unai Wolfram Rekaldek ipuin pare bat konatuko dauku, baita ere eieralareko maikak, gaurkoan parte hartu duten Eneida eta Laurents baigorriak aneiarrebak eskertuko ditugu, bi kantu emanik eta azkaingo jare bertsolaria ahantzigabe. gabe. Zuek ere ez duda, zuen grabaketen igortzeko, gogoa bali mauzue, gure abilua gemail igorri edo whatsappez 06 ogoita amar, 0 zazpi, laro amasei, amar zenbakirat, eta telefonoz bukere grabadezakegu. Besterik ez eta astelenetik alozeko aurren diskotik kantu baten entzuteko plazera dugu, eia aurrekin kanta deitzen duk, izeneko obra jaz grabatu zuten, aldi juntan, elgarragurtzeko maskaradak. Urte horoz maskadak, zibe unigaiten. Herri bako txak dutu, maskadak emaiten. Txerre hoa txerraikin, bidia jakusten. Gatxu zainak gatxaikin, dantza du egiten. Gatxu zainak gatxaikin, dantza du egiten. Kantzen erxaziten da, eskin bajikota Buian txapel urdina eta gujiren kota Ondo zamaltzaina, zamaia eta asoka Goa, goa, jazten da, zinez huna Goa, goa, jazten da, zinez huna Entzinaia beltzez